kisha kataja al-Imam Abi Daud rahmatullahi alayhi hadithi ya nne asema wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nas yusalluna fil masjid fi Ramadan awza'an فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه القصة فصلى عليه بهذه القصة قالت فيه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم الحديث وجه وكوانزا سينا أي حديث أو صلى لكوانزا تفرر به أبو داود كما قال الإمام ابن المنذر هي حديث ameipokea ama ameitaja al-Imam Abi Daud peke yake miongoni mwa ashabu al-kutub sita baina ya wenzake sita ayo Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah hii hadith ameitaja ama hii njia ameitaja Abu Daud peke yake wenzake hawakuitaja na al-Imam al-Albani au Sheikh al-Albani rahmatullah alayh amesema kuwa hii hadith ni hasanun sahih hadith hasan sahih kwa hivyo ni hadith ambayo kuwa yazingatiwa naam masala ya pili kuhusiana na hii hadithi matamshi yake ama alfadhi zake an Aisha qalat asema mama yetu Aisha radhiallahu anha kana an-nasu yusalluna fil masjid fi ramadhana au watu walikuwa wakiswali katika mwezi wa ramadhani msikitini au jamaa jamaa vikundi vikundi فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا kisha mtume sallallahu alaihi wasallam aliniamrisha nimtandikie hiyo hasir mkeka wa kuswalia au msalla bisat fasalla alayhi kisha akawa ni mwenye kuswalia juu ya mkeka huo bihadhihi alqissa kisha akataja kisa kilichotangulia katika hadithi tuliyoisoma aiywa ambayo kuwa aliswali mtume sallallahu alaihi wasallam usiku wa kwanza watu wakakusanyika kisha wakaelezana usiku wa pili wakakusanyika zaidi kisha wakaelezana habari kienea wakakusanyikana usiku wa tatu umma mkubwa kisha mtume hakuja kuswali pamoja nao aiywa akaitaja hii kisa qalat fihi akasema ndani yake Aisha radhiallahu anha yani akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas akawahutubia hiyo asubuhi akawaambia ayuhan nas enyi watu ama wallahi naapa ma bitu lailati hadhihi sikupitisha usiku wangu huu bihamdillah namhimidi Allah ghafilan hali ya kuwa nimeghafilika sikuwa na ghafla usiku wangu huu wala khafi alayya makanakum wala hali yenu haikufichikana kwangu mimi yani nilijua jinsi mlivyokusanyika na kisha akaitaja hii sababu ya yeye kuto kutokuja kuswali pamoja nao hii ni maana ya kijumla kuhusiana na alfadhi ya hizi ahadi ama kauli yake kana nasu yusalluna fil masjid fi ramadhana auza'an kalima auzaa inkuja katika riwaya ya Ahmad wa Muhammad ibn Nasr ya hii hadith kana an-nasu yusalluna fi masjid rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi ramadan ilikuwa watu wakiswali katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam msikiti upi msikiti wake masjid an-nabawi masjid an-nabawi msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam bil nyakati wa usiku yani swala ya tarawih auzaan jamaa jamaa kisha kafasiri yakunu ma arrajuli ashay'u min alquran mtu katika wao anakuwa amehifadhi sehemu katika Qur'an juzu tano sita aiyo kumi anakuwa amehifadhi fayakunu ma'ahum nafar kisha huwa yeye anakuwa imam nyuma yake kunao jamaa nafar watu baina ya 9 ايوه tatu mpaka كما 9 au زائد ya vile فيكون ma'ahu an 5 khamsa 6 ايوه watu 5 eh, nyuma yake au watu 6 wa aqallu min dhalika au chini ya vile 4 3 wa akthar au zaidi ya ya sita yani 7 8 9 wasimama nyuma ya mtu mmoja imam mmoja yusalluna bisalati wakiswali nyuma yake kuwa yeye ndiye imamu wao yani yapatikana ndani ya msikiti jamaa nyingi jamaa nyingi kunao mathalan jamaa tano kunao mmoja ana watu watano kwa swali nyuma yake na kunaye mwingine ana watu sita kuna mwingine ana watu saba kuna mwingine hivi au zaan katika msikiti asema mwanachuoni Abu Suleiman Al-Khattabi katika Maalim Sunan kuhusiana na hii kalima auzaan yuridu mutafarriqin yani watu mutafarriqin watu tofauti tofauti jamaa tofauti tofauti wa min hadha qawluhum wazzabtu shay'a idha farraqtum na katika lugha ya kiarabu asema ndipo ukisema wazzatu shay'a yani farraqtuhu yani, nimekigawanya nimegawanya kitu wasema wazzatu shay'a idhan kalima auzaan ni kuwa mgawanyiko mgawanyiko jamaa jamaa vikundi vikundi walikuwa kiswali vikundi vikundi asema Aisha radhiallahu anha فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا akaniamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam fadharabtu kalima dharabtu maana yake basattu nikamtandikia dharabtu basattu nikamtandikia hasiran Naam na katika riwaya ala babi hujrati nikamtandikia hasir mswala fi babi hujra au ala babi hujrati katika mlango wa chumba naam mlango wa chumba na watu waswali msikitini vipi ilikuwa msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile msikiti wetu huu naam kisha upande wa kuliani ubavuni wa msikiti kunayo chumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam chumba ya mama yetu Aisha radhiallahu anha ukuta wake na ukuta wa msikiti ni ukuta mmoja bali baina ya chumba na msikiti ni pazia mlango wa kuingilia ambapo akinyanyua aingia msikitini au akinyanyua aona kinachoendelea msikitini akawa ni mwenye kumtandikia aiyo uh, ah, msalla katika mlango wa chumba chake ili aswalie pale mlangoni na watu msikitini waswali wakimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam nadhani imefahamika sura msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama msikiti huu wetu kisha upande wa ubavu wa kulia mkabala na kibla kama vile hapa na pale hiyo kunayo chumba cha mametu Aisha radhiallahu anha baina yake kuna pazia tu akinyanyua pazia ingia msikitini kanyanyua aondoka msikitini akatandaza au akatandika biswat hiyo ya kuswalia akaswali katika hilo biswat na hasira fadarabtu lahu hasira nikamtandazia hasira hasira nini asema al-hafidh al-aini katika sharh ya sunan abi daud badruddin al-aini asema al-hasir yunsaju min as-sa'fi ni mkeka ambao kwa umesukwa kutokamana na asaf saf uh, mia ya tende mia ya tende si muhitaji ah hivyo hivyo mia ya tende hapa kuna mia ya nazi aiyo yasukwa nayo hasir mikeka imesukwa kutokamana na mia ya tende yaitwa hasir naam asema fasalla alayhi kisha akawa ni mwenye kuiswalia mtume swalla sallam kisha akaelezea kisa kilichotangulia katika hadithi hiyo isoma qalat fihi qalat fihi ambaye asema qalat fihi naam ni Hannad Hannad ni Sheikh wa Imam Abi Daud Imam Abi Daud Sheikh wake alipompokeza hii hadithi akawa ni mwenye kuambia qalat fihi yani Aisha akasema katika hiyo hadithi Hanad anamwambia Abu Daud qalat fihi yani Aisha radhiallahu anha akasema katika hiyo hadithi kaani rasulullah akimkusudia mtume sallallahu alaihi wasallam alisema nini ayuhan nas enyi watu ama wallahi kalima ama aiywa inkuja katika sharh يا أبي داود يا الحافظ بدر الدين العيني أسمى هي كلمة بالفتح والتخفيف بفتح الميم وكتية فتحة كتك ميم كتك همزة كتك ميم والتخفيف ناقصين كتية شدة يعني كلمة لنية تنقوى أما نوالا سيو أما كلمة أما إتكوى أو بمعنى أو أما هي ama bitakhfif asema kisha alal wajhain ina maana mbili hii kalima ikija ama ina maana mbili ahaduhuma ya kwanza an yakuna harfu istiftah kuwa ni harfu istiftah herufi ya kufungulia maneno herufi ya kufungulia maneno bimanzilati alla kama vile ukitumia kalima alla ukianza mazungumzo yako kwa hivyo hii ni harfu istiftah wa takthuru qabla alqasam na matumizi yake mara nyingi huja kabla ya kiapo kama ilivyokuja hapa ama wallah hutumika mara nyingi na na kiapo ama wallah aiyo asema wa huwa almuradu huna na hii ndio kuwa hii maana ndio yakusudiwa hapa kuwa hii ni herufi ya istiftah ya kufungulia maneno ambayo kuwa yasuhubiana mara nyingi na na kiapo ama Allah na ma ihtimali ya pili au maana ya pili an takuna maana haqqan huja kwa maana ya haqa yani mtu asema hakika kama vile kusema hakika hakika Allah naam walakin ya kwanza ndiyo maksudio kuwa ni harfu listiftah ni herufi ya kufungulia maneno naam ama wallahi ma bitu laylati bitu na hiyo min bata hii kalima yatokamana na bata na bata ni mtu kushinda usiku kucha usiku kutwa na mtu kumaliza usiku wake katika lugha ya Kiarabu yatumika kalima bata bata laila bituna baituta watu wamaliza usiku wao hiyo hutumika hii kalima bata asema mtume na hapa billahi sijamaliza usiku wangu lailati hadhihi usiku wangu bihamdillahi ghafilan na ilhali mimi aiyo niko katika ghafla takdiri ya hii jumla ni ama wallahi ma bitu ghafilan lailati hadhihi hii jumla takdiri yake ni hivi ma bitu ma ghafilan manake hii ghafilan yaenda pamoja na bitu manake ni hali ni hali ambayo kwa yasuhubiana na bitu sikumaliza usiku wangu ilhali ni mwenye kughafilika ilhali ni mwenye kughafilika bihamdillah na kalima bihamdillah imekuja na harfu ba na harfu بحمد الله إن كنت كتك المنهل الأذب المنهل الأذب المرور يشارح سنن أبي داود أسمى أن يأتي محمود فتواب السبت كسيننا هي كلمة بحمد الله الباء بمعنى عن حفباء معناك ني عن تقدير يا منينو أي ما بنت غافلا عن حمد الله وطاعته takdiri ya maneno makadirio ya maneno ni kuwa mabitu sikumaliza usiku wangu aiywa ghafilan ilhali na ghafla nimeghafilika an hamdillah an hamdillah maana ya ba huna ni an ambapo an ni kuwa fasina aiywa sikumaliza usiku wangu fasina ayo kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ila hadi nimeghafilika sikumaliza usiku wangu nimegafilika na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya toa wala ghafi alayya makanakum kisha kamalizia na wala haikufuchikana kwangu mimi hali mliokuwa ndani yake hali ya kukusanyika na kunisubiria naam hii hadithi au hii lafzi al-Imam Abi Daud rahmatullahi alayhi ameitaja baada ya lafdha ambayo imetangulia na ila hali ni masimulizi mamoja ingawa ameiongeza hii kwa ziada ambayo kwa yapatikana ndani yake Al-Imam Daud rahmatullahi alayhi kama tulivyotaja katika darasa ya jana kuwa amekusanya amechagua ahadith ngapi 1500 katika kitabu chake na wala hataji hadith ila hadithi ya ahkam na wala hakariri kutaja hadithi kwa kuwa hadithi la kitano la shaka kutakuwepo na hadithi ambazo kuwa zitakariri zinazo kariri ye hakuwa ni mwenye kuchagua kuchukua hadithi zenye kukariri akichukua hadithi moja na yatosheleza iwapo atataja hadithi yenye kukariri basi kwa faida kwa ajili hiyo hadithi lafzi ambayo kwa imekuja nayo haipatikani katika lafzi iliyotangulia alfadhi zilizokuja katika hii hadithi haziko katika alfadhi ya hadithi iliyotangulia na tuliyosoma hapa imekuja ayuha nas ama wallah utangulizi huo tu ama katika hadithi iliyotangulia haina hiyo asema ndani yake moja kwa moja qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni min alkhuruj moja kwa moja fatina hiyo mkadima huu ambao kuwa ni ufungulizi wa maneno ayuha nas ama wallahi ma bitu lailati hadha ndiposa akaitaja hii riwaya katika kitabu chake naam na hii hadithi au hii lafzi kadhalika inazo inayo fawaid kadha ama faida ya kwanza asema Abu Suleiman Al-Khattabi katika Maalim Sunan fihi ithbatu al-jamaa fi qiyam shahr Ramadan kama ilivyotangulia katika lafzi iliyotangulia kuna uthibitisho kuwa kuswali swala ya jamaa katika swala ya tarawih katika mwezi wa Ramadhani. Hii ni faida ya kwanza, ithbatu jamaa fi qiyam shahr Ramadhan. Imethubutu kuswali swala ya jamaa katika mwezi wa Ramadhani. Faida ya pili fihi إبطال qawli man زعم innaha muhdatha أيوة katika hii riwaya na ilotangulia kunayo ibtalu qawl kubatilisha na kurudi kauli ya ambaye kwa asema innaha muhdatha kuwa hii ni bid'a kuswali hii swala kwa jamaa ni ni bid'a kwa hivyo hili ni kauli ambalo kwa lilirudiwa toka toka zamani sio leo na ajabu kwa ambaye kuwa au ambao kuwa anasema kuwa mathalan katika swala ambalo kwa tuliulizana jana akasema kuwa Omar amefanya bid'a ajabu ya ambao kwa wanasema kuwa amefanya bid'a ni wao katika safu ya mbele wakiswali swala tarawih wao katika swali safu safu ya mbele katika kuiswali swala tarawih yani bimaana moyo wao basi ume umependa vitu ambavyo kwa ni mubtada wapenda bid'a kwa nini waliposema kuwa amezua katika dini hawakuliacha la hawaliacha wanaswali na ilhali sio bid'a hakika yake sio sio bid'a naam faida nyingine ya tatu alhirsu ala aliktida bin nabi katika hii hadith na iliyotangulia tofaidika kuwa kunayo kufa kutoka kwa masahaba ya kutaka kujua mtume sallallahu alaihi alikuwa akifanya vipi ya kutaka kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa walikuja waliposikia kuwa aliswali jana usiku watu wakakusanyika siku ya pili zaidi ya vile siku ya kwanza na siku ya tatu wakaja zaidi na msikiti kwa ukafurika dalili ya kuwa walikuwa wakipenda kutaka kujua mtume afanya vipi na wala sio kujibunia wao walikuwa wakipenda wamuone mtume sala salama akifanya vipi wakadhalika ya nne mashru'iyyat alqasam inda alhaja katika hii hadithi kuna ni kisheria ni jambo la kisheria mtu kuapa inda alhaja lakini anapokuwa na haja ya kuapa sio kama ilivyozoeleka leo mtu katika kila jambo anapa wallah jambo ameapa jambo ameapa la ayo wahfadhu imanakum hifadhini ndimi zenu kutokamana na kuapa hapa haifai mtu awe ni mwenye kuapa kathratul halif kukidhirisha kuapa ni kutomwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala manake mtu kuapa katika kila jambo sijachukua hili nimefanya hili Allah anapa anapa maana kuwa hamwadhimishi Allah subhanahu wa ta'ala na ni jambo ambalo kuwa limezoeleka katika ndimi za watu wengi takana watu waumini wahifadhi ndimi zao wasiape ila katika katika jambo la haja na faida nyingine au ya mwisho katika hilo التهبط بالنعمة وشكر الله على التوفيق لطاعته يجوز mtu ataje neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa wa shukru wa shukru Allah ala tawfiki li ta'ati na kadhalika yajuzu mtu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aseme alhamdulillah kwa kumwafikia katika toa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ايوه اما والله ما بت ليله هذه بحمد الله غافلا namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala au namhimidi Allah subhanahu wa ta'ala sikumaliza usiku wangu huu ghafilan na ilhali mnaghafilika na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala baada alisimama akawa ni mwenye kuswali nyumbani kwake ndipo hakutoka hakutoka kuja kuswali na jamaa zake kwa hiyo yajuzu mtu awe ni mwenye kutaja neema na fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake naam kwa wenzake naam